Rəşət məsələsində məsələn, mənim dövriyyətdə borcum var. Nə də bağlaya bilmirsən, nə tər edirsən. Zəkatda belə bir şey var. Deməli, zəkat, zəkatda birinci e, zəkat verən insan ticarətçi hesablayır tükanını. Tükanın özünü yox. Tükanla 1 milyon tükan olsa ona zəkat düşmür. Orada olan e, satışa gedən malları ayırır. Orada e, onda yatan mallar da var, aslatqa deyilir də, aslatqalar da var. Aslatqaları yuvalalaşdırır, çıxardır. Çünki o satıla bilər, satılmaya da bilər. Amma hansı ki malları fakt ticarətini edirsə, onun ümumi miqdarını hesablayır, yəni sayını. Sonra isə onu əgər optavoy və pərakəndə satırsa, həm belə, həm belə satırsa, onu orta qiymət çıxartmalıdır. Tam ki 3 manata optova verir, sən 4 manata e, e, pərakəndə. Qiymət necə çıxmalıdır? 3.50. Hesablayır orta qiymətlə. Məsələn, gəldi çıxdı 50 min. Bir. Sonra bunun malın pulundan, e, malın yiyəsinə verəcəyi var 20 min. Bir qıraqda qalır və camatın buna verəcəkləri də 30 mindir. Bu da qalır bir qıraqda. Başa düşdün? İndi bu malın pulun çıxmalıdır, çıxır. 23-cü camadın haqqıdır, ona qaytarmalıdır. Çünki o satdıqca malın pulun verir. İkinci də öz borclarını gəlməlidir bunun üstünə. Və camadın da ona olan borcları iki qismə ayrılır. Ölü pul, diri pul. Ölü pul nə deməkdir? Ölü pul o deməkdir ki, o adamda pul yoxdur. Öldürməyəcəksən ki. Yəni gəldi mənə komdu deyir, nə bilim, at ver, eşşəyə versən də vermişsən. İndi heç nə, ət eşşəyə yoxdur. Pul da yoxdur. Hökumət ona 50 manat pensiya verir, dolana bilmir. O pul ölü pul sayılır. O pulları oradan çıxır, o nə zaman dirilsə, onda onun zəkatını verəcək. Qalan diri plansçı ay bay ala bilir və ya da gedib hissənə verə bilir. Onu gəlir yəni, o mülk pulun üstünə, özünün malı olan borcunu çıxır. Borca, aldığın borca iki qismə bölünür. Birinci malın puludur, satdıqca verməlisən. İkincisi deyib qardaş götür bu 20 səndə yatsın, problem deyil. O, o 20 pulu oradan çıxmır. Çıxmır. Onun zəkatını, çünki onun xeyri də salı sənə qalır. Ona o pulun zəkatını sən çıxartmazsın. Firma var ki, məsələn, verib yatırım eləyir. Deyir ki, almır da sən. Hə, o əgər o onun zəkatını hə, sən çıxartsan. Əslində mal pulu çıxarmır. O çıxarmasa sən çıxarma. Çünki onun xeyrini sən görürsən. Onda elə sən çıxarsan yaxşı. Tək. Danışaq, kimə çıxarmır? Zəkat. Zəkiyyət əgər məsəl üçün Kürdəmirdə yaşayırsınızsa, birinci Kürdəmirdə kasıb qardaşlara çağırmalı. Kasıblar da nə deməkdir? Kasıb o demək deyil ki, yerlə desant kimi sürünməlidir. Yox, kasıb o demək deyil. Kasıb o deməkdir ki, bu işləyir, maaş alır, amma onun maaşı, gəliri onun məsrəfini ödəmir. Produkt dükanına borcu var, işğa borcu var, qarca borcu var. Bu imkansız bu deməkdir. Çünki can o yerlə sürünən desant kasıblardan görməyəcək. Azərbaycanda yoxdur. O Angola'da var, Somali'də var, Sudan, bizdə yoxdur. Yəni, e, yerlə sürünən kasım, yəni ona görə demə, bu kasım deyil ki, altında maşın var. Maşın da ona verilə bilər. Bəlkə o bir dənə 500 manatlı maşını var, ancaq e, gecə gündür işləyir ailəsinin çöləyin qazanır. Nə olsun maşını var? Kasıbdır da. Nə olsun evi eşiyi var, atasından qalıb, neynəsin yazıq? Başa düşünün, o kasıbdır. Zəkatın 8 sinfi var. Tövbə surəsinin 60-cı ayəsindədir. Kasıblar, miskinlər, fəqirlər, Allah yolunda olanlar, borc sahibləri, Allah yoluna dəvət olunanlar. O zəkatın sinflərindən biri də borc sahibləridir. Yəni gözəl müsəlman qardaşdır. Məsəl üçün ki, illərlədir qardaşın dükanında borcu var, verə bilmir. Hə, qardaş bağışçı edə bilər, amma e, borcunu da verə bilər. Amma burada borc nə deməkdir? Bunu bəzi qardaşlar qarışdırırlar. Deyir, məsəl üçün, filan qardaşım mənə 10, 100 manat borcu var, mən də 100 manat zəkəsi olar o rəşud elmi, o rəşud eləmək olmaz. Zəkat çıxmalıdır, qardaşın əlinə çatmalıdır, çatandan sonra o öz ehtiyacını daha dəqiq bilir. Ora deyirsin, yoxsa bəlkə onun evdə alınası təcili dərmanı var. Zəkatı borcdan silinmir. Aydındır. Və ya da belə eləyək, bəlkə məsələn gələ bilər deyə qardaş, sən bu qardaşa borcun var, dükana borcun var. Yəni, e, sənin ondan başqa ehtiyacın yoxsa, mən o borcu qardaşı ödəyim. Deyirsən, hə, ondan başqa problem yoxdur, elə borcunu ödəyə bilər. Sən, yox, mənim ondan da zəvrə ehtiyacım varsa, Allah get ehtiyacı ödə. Aydındır. Yaxşı, məsələn, 2000 də məsələn, bölə bilərsən. Bəli, 10 yerə də bölə bilər, 15 yerə də bölə bilər. Əgər məsəl üçün belə İbn Teymiyyə Rəhmalı belə rəy söylüyür ki, Əgər deyir tam ki, bir zəkatla, tam deyir ki, 10 nəfəri, 10 nəfəri vermək də olar. Amma o ə, e, zəkatla 2 nəfəri kasıbçılıqdan çıxartmaq olar. Deyir hansı əfzəldir? Bəzilə deyir ki, 10 nəfəri. Ancaq ə, e, çoxu deyir ki, elə 2 nəfəri kasıbdan qaldırmaq yaxşı. Nə deməkdir o? Tam məsəl üçün qardaşdır, kənd adamının inəyi yoxdur. Hamı bilir ki, kimdəsə bir dənə inək olanda dolanmaq olur. Yaxşıdır ki, o qardaşa pul versin, ala ged özü inək al, otur inəyi saxla, inəyin südündən dolan. Onun üçün ki, gələn o 10 nəfərin içində olmayacaq. Çünki gələn onun inəyə bir dənə bala verəcək, düz deyil, südü qatıb endirir, o həmən 10 dənə kasımın içində olmayacaq. Ücret sən 8 dənə kasımı fikirləşəcəksən. Bir var ki, sən hər il 10 dənə kasıb, bir də var ki, 5 ilə kasıbları aradan qaldırırsan.